Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam E, još jedan hadis da sa njim završimo nekratak, odnosno kratak u smislu tumačenja e, od Ebu Džafera ibn Alija ibn Huseina ibn Alija ibn Ebi Talba radijallahu anhum E, kaže, prenosi se od ovih od Abu Džafra ibn Ali i tako dalje, od uh, Ali ibn Abi Taliba, kaže, ennehu kane, da je on huo wa abuhu inde Džabre, da su on, da oni bili, kaže, oni njegov otac bili kod uh, e, Džabr ibn Abdullaha wa indehu qaum. Bili su, znači, kod, uh, kod ovoga sahaba, Džabr ibn Abdullaha radila anhuma, a kaže, oko njega bilo drugi ljudi, feseluhu anil gusl, pa su ga pitali o gusulu. Pa je on odgovorio, kaže, jekfike sa'un, dovoljna ti je, kaže, sa, ona, sa, četiri pregršta. Čega? Vodi. Kaže, dovoljna ti je za gusul da imaš četiri pregršta vode. Fakale ređulon, pa je neki čovjek rekao, kaže, ma je kfini, koja meni nije dovoljna, više mi dovoljno četiri pregršta vode za gusul. Fakale džabir, kane jekfi men huve euferu minke ša'ren ša wa hajrun minke kaže bilo je dovoljno onom koji je bolje imao više kose od tebe kaže i bio je bolji od tebe kaže Juridu Rasulallahu sallallahu alejhi ve mislio na Allahu poslanika sallallahu alejhi njemu je bilo dovoljno a tebi sad kao nije bilo dovoljno jel? kaže thumma amana fi thawbin zatim kaže on predvodi u namazu u u odjeći, klanja u odjeći, naravno. Kaže Bova Filafsin, eh, kane nebiju sallallahu alaihi wa sallam, jufrigul eh, ma ala resihi thalazen. Došu, znači, u drugom rivadu, kaže Allahu poslanik, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, eh, kaže, posipao bi vodu preko svoje glave tri puta, tri puta prilikom uzmanja gusla. A rekli smo, prije tom hadisu potvrđeno da je dovoljno jednom da se, da se operi osoba. Ovaj hadis govori, uh, imamo i u također, kaže, kale musanifu, a ređul eledi Kale ma je kvini. Čovjek koji je rekao nije mi dovoljno, kaže huve uh, Hasan ibn Muhammed ibn Ali ibn Abi Talib, radijallahu anhu, kaže Ebuhu Muhammed ibn Hanefije. Znači to je iz porodice uh, poslanika sallallahu anhu, uh, uh, Hasan ibn Muhammed ibn Ali, znači uh, uh, njegov je otac u stvari bio onaj poznati, poznat osob Muhammed ibn Hanefije koji je izašao protiv Ebu Džafra, napravio pobunu revoluciju za vrijeme početku Abasijske države. Znači, to mu je bio otac Mohamed ibn Hanefije iz porodice, iz porodice uh, Huseina. Znači, on je bio, uh, on je bio, znači, uh, ovaj, Ebu Hanife bio naginao njegovu stranu, zbog toga je Ebu Hanife bio i uh, ovaj, procesuiran, što je, da je bio naginao stranu Mohamed ibn Hanefije, da uspije u toj pobuni. To je bila ogromna velika pobuna, poginulo, puno ljudi je poginulo, ogroman broj ljudi je poginulo u toj pobuni protiv uh, Basijske države to je jedna od onih, od, od onih događaja i priča koje se spominje u kontekstu toga koliko pobune revolucije, osnovne na propise, da li je dozvoljen huruđ ali hakim izlazak protiv muslimanskog vladara i ovo je jedan tačni primjera koliko je štete ili korici proizvelo svako izlaženje protiv muslimanskog vladara bez obja što on zulumčar i čini nepravdu. U Uglavnom, hadisu ukazuje na sljedeći uh, <clears throat> kaže uh, obaveza uzimanja gusula obaveza uzdanjanja gusila od dženabeta, što je jasno kod Daniel. E, a kaže, a to je u stvari e, da se uzima na, uzima na način da se, e, da se pospe voda e, po čitavom tijelu, znači to se razume iz hadisa, kaže, pojenta čitavog hadisa, hadis, suština hadisa o čemu govori u stvari, da je dovoljno, da je dovoljno za uzimanje gusula osobi da bude znači erbatu emdad e, četiri muda, da budu znači toliko vode stani u četiri muda srednje ruke, otprilike ne znam sa koliko to može težinom doći. Uh, e, možda da dođe neka litra i po dvije litre vode, da se od tog uzme, da osoba uzme gusul od te vode, sa tom vodom. Da je to dovoljno, kad kažem da je dovoljno, uh, E, to nije, ne, ne cilja se time, znači da mora baš biti toliko, da sad osoba kaže, ja hoću posuneti da, da gusl uzme, sad ću uzeti četiri pregrišta vode i da time uzmem gusl. Ne misli se to, nego misli se da, da se sa što manje vode uzima gusl, da se ne rasipa voda. Uh, E, e, to bi naravno ovaj pazite ovakvi hadise o, ovo znači u mjestima sredima gdje nema vode, gdje je voda gdje je voda vrlo bitna, cijenjena i, i, e, i znači izvori vode i potreba za vodom su, su drugačije nego u sredinama gdje je kod nas, gdje u nas imaš na pretek vode i gdje imaš znači gdje, gdje ovaj iako je potrebno, iako osuneta od vjeri da se štedi voda, da se štedi na vodi, ovaj a, ovo znači prvenstveno se odnosi na ona mjesta, one situacije, one okolnosti kada nema dovoljno vode. A ovo što je došlo hadisi, e, znači jedan sa četiri muda, ne misli se da to mora biti strikno toliko, nego da je to, kaže, e, lese ala se bide tehdir, kao što kaže mi da klika lid, nije to da se mora precizno toliko, nego misli da bude što manje vodi, da se uzmaša što manje vodi, a ne da mora baš biti toliko. Uh, E, također, ovaj, kaže, ovdje u hadisu došlo, znači, na, da je, znači, hadis ukazuje u osnovi na to da je musteha, e, znači, koristi što manje vode priliku muz, e, čišćenja tahara, sve na abdesta ili gusula. I, e, kaže, u hadisu je došlo negiranje, na, e, negiranje onom, kaže, ko se suprostavi sunetu poslanika sa lalame sredom. Kada je ovaj došao, meni kad nije dovoljno. Znači, ako njemu je bilo dovoljno, jel, jedan same nije, nije dovoljno. Jel pa mu kaže ovaj, jel, e, je, bilo, bilo je dovoljno ono koji je bolji od tebe i koji ima više kose od tebe, a tebi sad kao nije dovoljno. Jel. Znači onaj koji se sprotivi sunet poslanika sa Selem, da je, e, da je e, da, znači da na, na njega treba reagovati, na njega treba reagirati shodno situaciju okolnosti na koji način da se osobu kaže na njegovu, na njegovu opriječnost sunetu poslanika sa Lalaom, sedem i negiranja. S tim sam završio, smanik Allahume, da ne te sve kvrkove tu budeke. Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen